Հայաստանը պետք է դիմի միջազգային քրեական դատարան ադրբեջանական իշխանություններին պատժելու համար։ Դա պետք է անել րոպե առաջ Հայաստանի դեմ Ադրբեջանի այս ագրեսիայի ու զանգվածային հանցագործությունների պայմաններում, ճանաչելով դատարանի իրավազորությունը, շեշտում է նախկին օմբուդսմեն Արման Թաթոյանը։ Ինչպես կարող է Հայաստանը դիմել Հաագայի դատարան, եթե դրա անդամ չէ, ինչ արդյունք կարող ենք ակնկալել այս փուլում դիմելով։ Փորձագիտական դաշտում պարզաբանում են, կամ Հայաստանը պետք է վավերացնի այդ դատարանի կանոնադրությունը, ինչը կարող է ամիսներ տևել, կամ էլ կոնկրետ իրավիճակից ելնելով ընդունի դատարանի իրավազորությունը կոնկրետ ժամկետի շրջանակում։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ Արաղ Ղազարյանը ռադիոլուրի հետ զրույցում ընդգծում է. խնդիրն այն է, թե որքանով այն արդյունավետ կլինի։ Բացատրություն կա այս դատարանում ոնց որ քրեական գործի քննությունը երկար է տևում։ Ինքը որոշակի ռիսկեր է իր մեջ պարունակում, բայց ելնելով այսօրվա ընդհանուր կոնտեքստից, գուցե կարելի է, բայց ես միշտ այստեղ տեսնեմ Ռուսաստանի գործոնը։ Ռուսաստանը այս դատարանի կանոնադրությունը չի վավերացրել եւ երբ որ մենք ունենք դատարանի իրավազորությունը, մենք նաեւ պարտավորություններ ենք ստանձնելու եւ մեր հակառակորդները կարող են դա մեր դեմ օգտագործել նաեւ։ Թե եւ դրական հետևանքներ ունի եւ բացական հետևանքներ քաղաքական իմաստով կարող ունենալ։ Մասնագետի խոսքով իրավական գործընթացները երկար են տևում։ Որպես կանոն, պատերազմի ակտիվ փուլում դրանք չեն աշխատում, անգամ այն դեպքում, երբ ակնհայտ են Հայաստանի նկատմամբ Ադրբեջանի ագրեսիան, էթնիկ զտման փորձերն ու ոտնձգությունները արդյունավետ կլինեն, բայց հետպատերազմյան շրջանում, ասում է Ղազարյանը։ Դատարանդիմերը չի կարող կանխել այն գործողությունները, որ հիմա կատարվում են, դրա համար ավելի արդյունավետ մենք մարմինն ենք, եվրոպական դատարանն է։ Ռազմական գործողություններից հետո կոնկրետ անձանց պատասխանատվության ենթարկելու առումով հնարավոր է, բայց բավականին երկար է տևում այստեղ։ Սովորական ոնց որ դատավարություն տարիներ պետք է տևա։ Արաղազարյանի դիտարկմամբ այս փուլում առավել արդյունավետ է Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան դիմելը։ Հայաստանն արդեն դիմել է ու Եվրոպական դատարանից պահանջում է միջանկյալ միջոցներ կիրառել ընդդեմ Ադրբեջանի։ Միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցչի գրասենյակի մամուլի խոսնակ Հասմիկ Սամվելյանը ռադիոլուրին փոխանցում է. Դիմումները վերաբերում են Հայաստանի քաղաքացիական բնակավայրերի թիրախավորմանը, քաղաքացիական բնակչության ու ռազմագերիների հիմնարար իրավունքների պաշտպանությանը։ Դատարանից պահանջել ենք կիրառել իր կանոնադրության 39-րդ կանոնի 2-րդ կետը, այսինքն անհապաղ ցանուցել որոշման մասին ԵԽ նախարարների կոմիտեին։ Պատասխանն ակնկալում ենք օրերի ընթացքում։ Հուսանք, ինչպես 2020 թվականին, այնպես էլ հիմա դատարանն Ադրբեջանին կպարտավորեցնի չթիրախավորել խաղաղ բնակչությանը։ Համացանցում տարածվող հայ զինծառայողների գերեվարման տեսանյութերը նույնպես ուսումնասիրվում են միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցչի գրասենյակում։ Հասմիկ Սամվելյանի խոսքով տեսանյութերից մեկը, որում երևում է, որ հայ զինծառայողը վիրավոր է ու գերեվարված, նույնպես նույնականացվել է։ Զինվորը փաստացի գտնվում է Ադրբեջանի մոտ։ Նրա իրավունքների պաշտպանության նպատակով երեք արդեն դիմել ենք Եվրոպական դատարան, դիմումով պահանջվում է ապահովել մեր հայրենակցի իրավունքները եւ ֆիզիկական անձեռնմխելիությունը մեր մինչև նրա հայրենադարձումը ինչ ակնկալել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանից ու ինչ ժամկետում։ Եվրոպական դատարաններում մասնագիտացված իրավունքի մասնագետ Արտակ Ասատրյանը ռադիոլուրին պարզաբանում է. դատարանի կանոնակարգի 39-րդ կանոնով նախատեսված միջանկյալ միջոցի ընթացակարգը արագ է քննարկվում։ Որոշումները հնարավորինս կարճ ժամկետում են լինում՝ երկու օրից առավելագույնը 1 շաբաթ։ Այստեղ սակայն խնդիր կա Ադրբեջանի հետ կապված։ 44 օրա պատերազմի փորձը մեր աչքի առաջ ունենալով բարձվեց եւ ակնհայտ էր որ Ադրբեջանը շատ անգամ նույնիսկ այդ կայացված որոշումներին ուշադրություն չի դարձնում, այսին անտեսում է դատարանի որոշումները եւ օրինակ ասենք տեղեկատվություն տրամադրելու հետ կապված որոշումը որ կայացվել էր Ադրբեջանը պետք է մեր գերիների հետ կապված ինֆորմացիա տար իրանց սահմանած ժամկետում նույնիսկ ամիսով ուշացում է եղել նոր տրամադրել։ Այսինքն հույսը դնել, որ ամեն ինչ շատ դասական սցենարով արկի առաջա գնալու, այդքան ես իրատեսական չեմ համարում։ Մասնագետը նաև քիչ հավանական է համարում միջանկյալ միջոցի չկիրառումը։ Հստակ է, որ թիրախավորվել են քաղաքացիական բնակավայրերը, յենթակառուցվածքները, կան ռազմագերիներ։ Փորձն աչքի առաջ ունենալով շատ հաճախ է Ադրբեջանը մարդասիրական իրավունքները խախտում քիչ հավանական եմ համարում միջանկյալ միջոցի չկիրառման հնարավորությունը, այլ է հարցը, որ դրա, այսպես ասած, կոնկրետ հսկողական մեխանիզմները եւ այսպես ասած պրակտիկ կյանքում ինչ էֆեկտ կունենա, ինչպես կկատարվեն, սա արդեն հարցին լուծվումն է, բայց ցավոք այլ մեխանիզմ չունենք պարտադրելու կամ մեր ուզածին ավելի կարճ ճանապարհով հասնելու համար։ Այն, ինչ անում է Ադրբեջանը, միջազգային իրավունքի մասնագետ Արաղազարյանի բնութագրմամբ պատերազմական հանցագործություն է։ Այս մասով Հայաստանն ունի բոլոր հիմքերը միջազգային իրավական հարթակներում հաջողության հասնելու համար։ Միջազգային համայնքային իրավունքն է խախտում, միջազգային մարդու իրավունքներն է խախտում, միջազգային հանցագործություններ է կատարվում։ Միայն այն, որ թիրախավորվում են քաղաքացիական օբյեկտները, անխտրական եղանակով կրակի արձակվում բնակելի տարածքների վրա, անկախ նրանից այնտեղ կան լեգիտիմ թիրախներ, թե ոչ դա արդեն իսկ պատերազմական հանցագործությունը Ադրբեջանի զինված ուժերն ընդլայնել են հրետակոծության աշխարհագրությունը եւ պատերազմական հանցանքները Հայաստանի քաղաքացիական բնակավայրերի ուղղությամբ, արձանագրում է Մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Արման Թաթոյանը։ Թիրախավորել են բնակիչներին պատկանող տները, անասնագոմերը, վնասել են մեքենաներ կամ ոչնչացվել։ Կանխամտածված զգալի վնասներ են պատճառվել հատկապես այն բնակիչներին, ովքեր ստիպված են եղել լքել իրենց տները եւ հրետակոծությունների տակ են թողել իրենց կենթանիներին։ Սա տղամարդկանց կանգնեցնելու է լուրջ սոցիալական խնդիրների առաջ, զրկելով ապրուստից եւ ընտանիքի եկամուտը վաստակելու հնարավորությունից։ Թաթոյանի դիտարկմամբ Ադրբեջանի նախագահին հատուկ ծառայությունների ու բանակի ղեկավարներին առաջնահերթ պետք է ենթարկել միջազգային քրեական պատասխանատվության ու պատժել հենց Հաագայի դատարան դիմելով, եթե անգամ երկար ժամանակ պահանջվի։ Հասմիկ Դիլանյան, Ռադիոլուր